Die Heere het weer met Mooses gepraat, Je moet die tent op die nieuwe jaarsdag, die eerste dag van die eerste maand, oprig. Bij hierdie tent zal ik mijn volk ontmoet. Gaan sit die ark met die bewijs van ons ooreenkomst op zijn plek in die tent. Aan dan die gordijn voor die ark om dit van die ander deel van die tent af te skerm. Gaan sit ook die tafel op zijn plek in rangskik alles wat daarbij behoort, rondom om. Zet wat die lichtstander op zijn plek en hang sy lampies op hulle plek aan die stander. Gaan sit die gouden altaarkie op zijn plek recht voor die gordijn wat voor die ark hang. Hang wat die gordijn bij die ingang van die tent op zijn plek. Gaan sit die altaar voor die brandoffers buiten die tent recht voor die ingang naar die tent. Zet die koperbak waar die priesters hulle was, tussen die tent en die altaar neer. Maak dit vol water, zet die linnen mieren rondom die binnenhof op, haal die gordijn op bij die ingang na die binnenhof. Vat dan van die salfoelie en gooi daarvan uit oor die tent en alles wat daar binnenin is. Dra die tent en alles wat daar kom aan mij op, zodat so dit voor mij afgezonder kan wees. Gooi ook salfoelie oor die brandofferaltaar uit en oor alles wat daarbij hoort. Dra die altaar aan mij op, zodat so dit uitsluitlik aan mij gewaai kan wees. Wij ook die waskom in zijn voetstuk aan mij wanneer je salfoelie daar oor gooi. Sê dan vir Aaron en sy seens om nader te komen naar die ingang van die tent van ontmoeting toe. Laat hulle dan hulle self daar met water was. Trek vir Aaron die kleren aan wat hij bij die tent moet dra. Gooi olie op zijn kop uit en stel hom aan in sy werk, zodat hij my priester kan wees. Laat sy seens ook nader kom en hulle speciale kleren aantrek. Gooi op diezelfde manier olie op elkeen van hulle sy kop, zodat hulle ook my priesters kan wees wat bij die tent voor mij werk. Wanneer jy hulle vir hulle werk aanstel, sal hulle en hulle nakomelinge vir altyd my priesters wees. Mooses het precies gedoen wat die Heere vir hom gesê het. Die tent is van die begin van die tweede jaar na hulle uit Egypte weg is, op die eerste dag van die jaar, opgeslaan. Mooses het die tent opgericht dier eerst die voetstukken wat onder die panele kom, in positie te laat plaas. Die panele is daarop gezet en aan mekaar vastgesluit bij die koppelpunte en met die dwarslatte wat dier die ringe kom. Hy het die verskillende lawe wat hulle vir die dak gemaakt het, boe oor die panele laat trek met die laagvelle heel boe, net soos die Heere gesê het hy moet maak. Hy het die platklippe waarop God sy ooreenkomst geskryf het in die ark gaan sit. Hy het die drastokke van die ark dier die ringe aan die kant daarvan gesteek en die deksel boe op die ark op sy plek geskuif. Daarna het hy die ark op sy plek laat neersit. Hy het die gordijn opgerang in die ark met die bewijs van Godse ooreenkomst achter die gordijn toegemaak, soos die Heere gesê het. Hy het die tafel waarop die brood kom, binnen in die tent teen sy noordelike meer voor die gordijn gaan neersit. Hy het die offerbrood daarop neergesit. Hy het die lichtstander ook daar gaan neersit, recht oor die tafel teen die suidelike meer. Hy het die lampies aan die staner vastgezet, soos die Heere gesê het. Hy het die altaarkie vir die wierook ook in die tent laat sit, reg voor die gordijn wat in die middel hang. Hy het die wierook daarop gezet en het aan die brand gesteek, soos die Heere vir hom gesê het hy moet maak. By die ingang van die tent het hy toe die gordijn opgehang wat die tent toe maak. Hij die altaar vir die brandoffer recht teenoor die ingang van die tent laat sit, zodat hij daarop die brandoffer en die graanoffers kon brengen op die manier wat die Heere vir hom voorgeskryf het. Hy het die koperbak tussen die altaar en die tent laat sit. Dit is met water volgemaak, zodat die werkers van die tent hulle daar kon gaan was. Moses en Aaron en sy seens het water uit die bak gevat om hulle hande en voeten te was. Wanneer hulle op pad was na die tent toe om offers op die altaar te brengen, moes hulle eers hulle self daar gaan was. Dit was soos die Heere vir Mooses gesê het. Laaste het Mooses die binnenhof rondom die tent in die altaar opgeslaan. Hij het ook die gordijn bij die ingang naar die binnenhof laat hang. So het Mooses gedoen wat hij moes. Een wolk het afgesak en oor die tent gaan hang. Een mens kon voel dat God daar bij die tent was. Die wolk in die Heere wat daar was, was zo so geweldig dat Moeses niet eens in die tent kon ingaan nie. Als die wolk van die tent afoplig, was dit voor de Israëlieten die teken om op de pak en verder te gaan. Als die wolk oor die tent bly hangeet, het hulle op daar die plek gebleid totdat die wolk weer opgelig het. Terwijl Israël op pad was naar die land wat die Heere vir hulle zou gee, het hulle die hele tijd gevoel dat die Heere in die tent was. Hulle het het gesien aan die wolk wat oor die tent gehang het. In die nacht was daar een bol vier wat hulle verseker het dat die Heere by hulle is.